Ciam oni pensas pri comunicado, oni cutime imagas vortoin, vocioin au gestoin, sed en la naturo existas alia formo de intersangio, tiu de arboi. Yes, eble shainas strange, sed arboi vere havas manieron por comunici unu cun la aliai. Ili ne parolas per busioi, sed ili tamen sendas messagioin, cae ili faras tion subterre, helpe de siai radicoe cae fungoe. Sub la tero trovigas granda reto de fungoi, kiwi connectas la radicoin de diversae plantoe cae arboi. Iui scientistoi nomas cin la larga reto de arboi, cae ec comparas cin al interreto, foie nomata la arba reto. Citiui fungoi vivas en cun laboro cun la arboi. Ili helpas la arboin sorbi aquon cae mineraloin, cae ricevas in intersange. Sed plimi rinde, ci tiu reto ancau ebligas messagioin. Exemple, se unu arbon attacas insectoi, ci povas sendi chemiaen signaloin tra siai radicoi cae la fungoi al aliai arboi proxime. Tioi arboi ricevas la averton, cae comenzas producti substanzoin por defendisin, ec anta olla dangero al venas. En tiu senso, oni povus diri che arboi avertas siain naibaroin arboi ancau povas helpi pli malfortain plantoin. Existas ocasoi, ciam pli maljunai arboi, ciui ricevas multe da sun lumo, dividas nutrajoin cun pli junai arboi en ombro. Ili faras tion ne pro bon corezzo, sed char sanai naibaroi signifas pli fortan arbaron generale. Arboi do cun vivas en comunumo, ne nur ciel individuoi, sed ciel parto de interligita tutajo. La mondo de plantoi estas pli complexa ol ni ofte imagas. Iui arboi ec povas reconi siain proprain idoin, cae doni alili pli da rimedoi ol al aliai arboi. Ciu tio signifas, che ili havas ian constzion. Ne nepre, sed tio montras che la naturo havas siain proprain manieroin prisorgisin. La studado de la lingvo de arboi estas ancora un nova campo, sed giam shangias kiel ni vidas la mondon circa unii. Se vi iam promenas tra arbaro, memoru che vi ne esta sola inter silento. Sub viae piedoi ocasas sen cesa interparolado inter la radicoi, la fungoe, ca la vivo mem. Do, quancam arboi ne babilas ciel ni, ili tamen havas iam propran vocion, lautan, sed tre efican. Cai eble, se ni atentas pli bone, ni povos lerni quelcain lezionoin de ilia maniero de successa convivado. vivado.